miezi ya haji kama tulivyotaja huko nyuma ni Shawwal, Dhulqa'da na dhulhijja hii ndiyo mienzi ambayo Allah tabaraka wa taala ameitaja kuwa ni mienzi ya haji ikiwa tumo ndani ya mienzi hii ya haji kuna umuhimu wa kukumbushana na kuelezana kuhusiana na masala haya ya ibada hii tukufu japokuwa mwaka huu ni masikitiko makubwa ya kuwa Waislamu si wote katika ulimwengu wataweza kwenda kutekeleza ibada hii bali ni waislamu makhsus ambao waliomo ndani ya dola ya Saudia hao peke yao ndio ambao wamepata fursa hii ya kufanya ibada hii ya haji lakini tuelezea mtu ajiandae ikiwa hukujaliwa mwaka huu insha Allah mwaka ujao Allah akujalie uweze kwenda kutekeleza ibada hii tukufu ambayo ina matunda mengi sana ambayo yatakufaa wewe hapa duniani na kesho akhera tulizungumzia mengi tukasema katika masiku yajayo tutazungumza fadhailul hajj fadhila na ubora wa ibada hii tukufu ya haji katika ubora wa ibada hii ni kwamba haji min afdhalil a'mal haji ni katika zile amali bora zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala miongoni mwa zile amali tukufu amali bora mbele ya Allah tabaraka wa taala ni haji Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu asema suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aliulizwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayul a'mali afdalu ni matendo gani yaliyo bora masahaba walikuwa na pupa ya kumuuliza mtume kile kitu kilichobora ili wapate kukitekeleza katika maisha yao wapate fadhila zaidi leo hii limekosekana jambo hili kwa waislamu kuuliza ni jambo gani ambalo ni bora zaidi mimi kulifanya ambalo litanipelekea niende nikaingie katika janna ya Allah tabaraka wa taala mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa swali hili akasema jambo la kwanza au amali ya kwanza iliyo bora ni imanun billahi wa rasuli ni mtu kumwamini Allah jalla wa ala na kumwamini mtume wake kumwamini Allah majina yake sifa zake na kila kinachoambatana na Allah tabaraka wa taala kuamini ya kuwa Allah tabaraka wa taala yeye peke yake ndiye astahiki kuabudiwa hiyo ni katika amali bora ambazo mja lazima awe nazo katika maisha yake kumwamini Allah kumtegemea Allah mambo yako yote umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu utakuwa unajua kwamba hakuna mtatuzi wa matatizo isipokuwa nani ni Allah tabaraka wa ta'ala hilo ni jambo la kwanza kisha bi birasuli kumwamini mtume wa Allah jalla wa ala kwa kumsadikisha yale aliyokuja nayo na kuyatekeleza na kumheshimu mtume huyu hii ni katika amali zilizo bora mbele ya Allah jalla wa ala kisha yule sahaba hakutosheka au maswahaba hakutosheka na haya majibu ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza tena mtume thumma madha kisha ni amali gani bora zaidi ambayo baada ya mtu kuwa yeye ameshamwamini Allah akamwamini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume akawaambia baada ya hapo thumma jihadun fi sabilillah kisha ni mtu kupigana katika njia ya Allah tabaraka wa taala na jihadi imekuja namba mbili hapa kwa sababu ni kitu ambacho mtu ajitolea nafsi yake na ajitolea mali yake mtu kufa kwa ajili ya dini ya Allah ukatoa nafsi yako ukatoa mali yako si jambo dogo hilo ni jambo kubwa ndio maana ikawa aljihadu afdal al-a'mal ni katika zile amali bora baada ya iman billah kwa sababu mtu hawezi kukubalika jihadi wala sala wala mambo mengine mpaka kwanza awe na hii ya kwanza imanu billahi wa rasuli ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul hii ndio first ndio ya kwanza kisha mambo mengine yafuata baadaye kwa hiyo jihadi imewekwa namba mbili kwa sababu ni kitu kizito mtu kujitolea nafsi yake kujitolea mali zake kwa ajili ya Allah si jambo dogo hilo ni jambo kubwa mbele Allah tabaraka wa taala kisha maswahaba hawakutosheka na hapo wakamuuliza tena mtume thumma madha kisha ni jambo gani lingine mtume akawaambia hajjum mabrur ni ile haji ambayo iliyokuwa ya sawa haijachanganyikana ndani yake na madhambi wala haina upungufu ndani yake hapa lazima wale wanaokwenda kuhiji wazingatie mambo haya hakikisha hija yako unayohiji iwe ni hija safi hajjun mabrur ambayo itakuwa ni miongoni mwa zile amali njema amali bora mbele ya Allah tabaraka wa taala lakini ikiwa haji yako pesa zake kwanza ulivotoka hapa kwenda kuhiji zikawa ni za haramu hiyo haji itakuwa haina matunda mbele Allah tabaraka wa taala kwa lazima watu wazingatie pindi wanapokwenda kufanya hii ibada tukufu kwanza wawe wasafi wafate sheria za Allah tabaraka wa taala waepukane na makatazo yale Allah tabaraka wa taala hiyo ndo hajjun mabrur kama vile wanavyosema ulama alladhi la yukhalituhu ithmun ni ile haji ambayo haikuchanganyikana ndani yake na madhambi والحسن شيخ الحسن البصري يسمى أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة حج مبرور ni mtu wewe umekwenda haji ukirudi huku katika hii miji yenu ni kwamba unakuwa wewe hauna haja tena na dunia hamu yako kubwa iko mbele ya, ya Allah tabaraka wa taala hamu yako kubwa ni akhira eh an zahidan fi dunya raghiban fil akhira ni mtu arejee kutoka katika haji yake akiwa ye ameupa nyongo ulimwengu hana haja na ulimwengu anafikiria tu akhera hadha huwa hajjun mabrur kama yaqulu al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala kwa hiyo hadithi hii yatuonyeshea kuwa haji ni kitu ambacho e, ni katika zile amali bora mbele ya Allah tabaraka wa taala ikiwa itafanywa kwa misingi ile ambayo aitakayo Allah na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa min fadhaili alhaji annahu summiya jihada na katika ubora wa ibada hii tukufu ya haji ni kwamba haji imeitwa kuwa ni jihad haji imeambiwa kuwa nini ni jihad fi sabilillahi azza wa jalla katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma asema anna rajulan jaa ila ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuna mtu alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqala akamwambia mtume ya rasulullah inni jabbanun mimi ni mtu mwoga wa inni dhaifu na mimi ni mtu dhaifu sana faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia halumma ila jihadi la shaukatan fihi alhajj njoo uende ukapigane jihadi ambayo haina miba ndani yake hakuna kupambana na mawe miba na nini ambayo ni nini ni haji mtume akamwambia ni haji kwa hiyo haji imeitwa jihadu fi sabilillah huyu bwana aja kwa mtume asema yeye ni dhaifu yeye ni mtu muoga hawezi kwenda kupigana jihadi mtume akamwambia jihadi yako itakuwa nini ni alhaj ibada ya hija hiyo ndio itakuwa eh, jihadi yako rawahu tabarani wa sahahahu al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala vile vile katika hadithi nyingine abi huraira radhiyallahu ta'ala asema anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema jihadul kabir wadha'if jihadi ya mtu ambaye ni kikongwe na mtu ambaye ni dhaifu hana nguvu ya kupigana walmar'ati na vile vile jihadi ya mwanamke alhaju ni haji ikiwa mtu hawezi kwenda kupigana huko yeye ni dhaifu ikiwa ni mwanamke basi ameambiwa jihadi yake ni nini ni haji kwa hiyo haji imeitwa jihadi kwa ubora wake na utukufu wake vile vile mama Aisha radhiallahu ta'ala anha asema limwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah tara aljihada afdalu amali wewe unaona jihadi ndio amali iliyo bora zaidi hakikatan jihadi ndio amali iliyo bora zaidi afala nujahidu Bibi Aisha amwambia mtume je tusiende kufanya jihadi kupigana na maadui wa dini ya Allah tabaraka wa taala qala mtume akamwambia Aisha radhiallahu taala anha lakunna afdalu afdalul nyinyi mna jihadi iliyo bora zaidi kuliko hiyo ambayo waisema akamwambia hajjun mabrur ni haji iliyo ambayo haijachanganyikana na madhambi ndani yake hadithi hii imepokewa na alimamu al-Bukhari wa Muslim kwa hiyo hadithi hizi zote zaonyesha kwamba utukufu wa haji na ubora wa haji mtume sallallahu alayhi wasallama akaita kuwa ni jihadi jihadi fi sabili la katika fadhila zingine za ibada hii ni kwamba annahu yamhaqu dhunuba haji inafuta madhambi ya mtu pindi utakapotoka hapa kwa mali zako za halali ukawa wewe umefanya hija nzuri ili aipendayo Allah tabaraka wa taala basi itakuwa hiyo hija yako ya kufutia madhambi Abi Huraira radhiyallahu taala asema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam man hajja yule ambaye atakwenda kufanya ibada ya haji falam yarfuth wala hakufanya uchafu hakutamka maneno machafu wala hakufanya uchafu wa tendo la ndoa la zina hakufanya hivyo wala miyafsuk wala hakutoka katika mipaka ya Allah tabaraka wa taala akawa yeye awacha lile alilokatazwa afanya lile aliloamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu huyu ambaye amekwenda haji wala hakufanya mambo ya ajabu ajabu mambo ya kimakosa mambo ya kimaasiya rajaa kayaumin waladathu ummuhu atarejea nyumbani kwake kama ile siku ambayo mama yake alimzaa Twajua mtu akizaliwa akija hapa duniani anakuwa hana makosa hana makosa isipokuwa akiendelea akikuwa na akija akibaleghe ataandikiwa madhambi pindi atakapofanya madhambi na ataandikiwa thawabu pindi atakapofanya jambo la kuandikiwa thawabu kwa hiyo mtu akienda kuhiji hija nzuri hajjun mabrur atarudi nyumbani kwake kama vile alivyozaliwa na mama yake bimaana hana madhambi Allah tabaraka wa taala amemfutia madhambi yake hadithi hii imepokewa na al-Imamu al-Bukhari wa, wa Muslim vile vile katika fadhila za ibada tukufu ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi iliyopokewa na abu Huraira asema alhujjaju walumaru wafdullahi hawa mahujaji na wale ambao wanafanya umra hao ni wageni wa Allah tabaraka wa taala Allah amewaita kuwa ni wageni wake kwa hiyo wewe ukitoka hapa ukienda kule katika ile nyumba ya Allah al-Kaaba wewe ni mgeni wa Allah tabaraka wa taala ni jambo zuri mtu kuwa mgeni wa Allah tabaraka wa taala kuliko kuwa mgeni wa shetani au mgeni wa mambo ya ajabu ajabu kwa hiyo umeitwa wewe kuwa ni mgeni wa Allah tabaraka wa taala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa nyinyi mlokwenda kufanya hija ni wageni wa Allah inda'auhu ajabahu pindi mtakapomuomba Allah atawapeni ukifika kule maka umejaliwa kwenda kufanya ibada hii tukufu usiwache fursa ya kumwomba Allah tabaraka wa taala lile jambo ambalo unalolitaka la kheri usiombe mambo ya shari kwa sababu wewe ni mgeni wa Allah na pindi utakapomuomba Allah chochote atakupa bora kiwe cha kheri kwa sababu tumekatazwa kuomba mambo ya shari kwa hiyo Allah tabaraka wa taala atawajibuni ikiwa nyinyi mtakwenda kule mkawa ni wageni wake kile mtakachomuomba atawapa wa inistaghfaruhu ghafara lahum na pindi mtakapomtaka Allah msamaha atawasameheni malipo makubwa haya fadhila kubwa hizi za haji ambazo mtu mwenye uwezo asizikose ikiwa umekosa safari hii jaribu safari nyingine uende ukafanye ibada hii tukufu hadithi hii imepokewa na alimamu an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban fi sahihaihima vile vile tukimalizia ni kwamba katika ubora wa ibada hii tukufu ya haji ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema al-umratu ila al-umra kaffaratun lima bainahuma umra mpaka umra nyingine basi nafuta madhambi ya katikati umefanya umra leo ukafanya umra nyingine wakati mwingine basi haya madhambi yako ya katikati baina ya umra ile na hii Allah anayasamehe kwa hiyo umra pia ni kitu ambacho kina ubora wake kwa wale watu ambao wamejaliwa fadhila hizi za Allah za pesa waweze kwenda kufanya ibada hii pia ya umra ni kitu ambacho kinafuta madhambi ya mtu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi yake hii wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Na haji safi, haji ambayo haina ndani yake madhambi, haji ambayo imetimiza sharti zake haji ambayo yaenda katika misingi ya Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam haji kama hiyo haina malipo isipokuwa janna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema hivi haji kama hiyo malipo yake itakuwa ni janna wama a'zamul jazaa na ni malipo gani makubwa yaliyo kuliko haya ya kwa wewe utakwenda kuingia katika janna ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo cha muhimu hapa ni kuzingatia wale wanaokwenda kufanya ibada hii waifanye kiusahihi waifanye katika misingi ambayo anayoitaka Allah na mtume wake ili waweze kupata yale malipo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama ametueleza faya ibadallah fakullu man lahu ma yumkinu lidhahabi ila alhajj falyadhhab lian la tafutahu hadhihi alfadha'il wapenzi tukufu wa Islam kwa yule ambaye ana fursa ana chansi ana kila namna ya kuweza kumfikisha kule maka kwenda kufanya ibada hii basi aende akafanye ibada hii ili fadhila kama hizi zisije zikamkosa usipoteze fadhila hizi usisubiri kwamba mimi mpaka niwe mzee kuna wengine wanasema wakati huo wa nyuma tulikuwa tunaambiwa haji yafanywa na nani na wazee mpaka ufike umri wa miaka 60 hapo sabini ndio wende nenda wakati huu una nguvu zako kwa nini wanaogopa hivyo vijana kwa sababu anajua yeye akienda kule anatakiwa awe na uangalifu katika dini ya Allah na afate dini ya Allah ilivyo sawa. Mungu anasema unajua ukienda kule ukirudi huku utakiwa ufanye makosa tena. Eh, ndio maana tunasubiri ule umri wa kukaribia kaburi. La kwa sasa una uwezo wako, nenda kafanya ibada hii tukufu ya Allah Jalla wa ala. Makosa wakati wote mtu atakiwa afanye makosa.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 المؤمنين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة Hallelujah.